بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الصلاة Tüm yurtta sıkı yönetim ilan edilmiştir. İkinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Tüm vatandaşlarımıza saygıyla duyurulur Yurtta Sulh Konseyi. Tatbikat değil mi bu? Tatbikat değil. Herkes evine gitsin. Tatbikat değil. Ya Rabbi şehadetimi kabul eyle. Bütün Türkiye'yi sokağa davet ediyorum bütün Türkiye'yi direnmeye davet ediyorum. Allah için, bayrak için, bu ülkedeki yaşayan herkes için hep birlikte bugün mücadele etme günüdür. Bu çılgınlığı yapanlar, bu kanunsuz eylemin içerisinde olanlar da en ağır şekilde bedelini ödeyecektir burayı kapatıp aşağı gidersek bu millet meydana gelmez. Meclis korktu de. Bizim burada yapacağımız şey burada ölmek. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Zaman sokağa çıkma günüdür. Allah için çıkın. Çıkın ve savunun ülkenizi. Bismillah! Allahu Ekber! Minnettarız, müteşekkiriz sizlere. Başaramayacaksınız. Milletimizi bölemeyeceksiniz. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz. Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Devletimizi yıkamayacaksınız. Sırmalar sarsar ben evladımın yerinde olmak isterdim. Ben şehit olmak isterdim. Vatan uğruna her şeyi yaparım. Canım feda olsun. Ağlayacaksın ben kendimi abi. Mevla onu şehitlik mertebesine verdi. Kurtardı kendini Allah'ım. ezilmedi, bükülmedi. İyi ki korkmadı. Çünkü vatan sevgisi imandandır diyor Allah Resulü. Bir taraftan PKK, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DAEŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG. Topunuz gelin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم